Soon as I can get home, soon as I can get home, soon as I can get home, soon as I can get home, soon as I can get home, soon as I can get home. I shall wait. Aquest divendres a la nit, el pati del Casal de Tiana acollirà l'última actuació de l'estiu jazz i altres músiques. El grup Coda serà l'encarregat de posar punt i final a la 21a edició d'aquest festival tan arrelat als estius tianencs i que ha estat omplint de música els divendres del mes d'agost. Per conèixer una mica el contingut de l'actuació, tenim a l'altre costat del telèfon a una de les integrants del grup Coda, Dolors Garcia. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs què és el que ens espera per la nit aquest divendres? Home, us espera un concert <laughs> que és de dir jo. <laughs> Fantàstic, no? I molta diversió, <laughs> molta diversió, sí. Si més no, hem de dir que, que bé, dins de, de tots els grups que han anat passant per aquest festival, doncs el vostre té una particularitat, que és que més enllà dels instruments que puguin acompanyar una veu, vosaltres doncs, teniu els vostres propis instruments ficats dins del cos, que són les cordes vocals, i ja està, no? Ah, això mateix. Home, necessitem alguns requeriments tècnics, com amplificació de la veu i tot això, però sí, sí, l'instrument el portem amb nosaltres. Això és fantàstic, <laughs> a l'hora d'acabar el concert. Clar, eh, hem de dir, però, que suposo que té unes dificultats, no?, per què de cantar-vos per música a capella? Bueno, a veure, la música a capella té moltíssima tradició. Nosaltres ja fa molts anys que, que funcionem i totes veníem una miqueta o bé de grups solistes, eh, cant coral, Um, i, i realment és una experiència única. Quan comences a treballar la veu i comences a, a, bueno, a fer aquest, aquestes harmonies a capella, mm, t'omple tantíssim que la veritat és una cosa que enganxa. <laughs> I no, no... Bueno, hem treballat alguna vegada algun moment com a, bueno, com a algun músic convidat, amb acompanyament en piano, així, però en general com més disfrutem és treballant exclusivament amb la veu. I a més que també em sembla que us agrada això de barrejar gèneres, no? Perquè sabem que esteu doncs, dins d'aquest festival que es diu Estiu Jazz, però també diu altres músiques i vosaltres doncs, feu honor a aquest nom perquè barregeu una mica de molts gèneres, no? Sí, de vegades ens preguntem si no hauríem de acabar-nos de decidir per un <laughs> estil. Però realment la gent s'ho passa bé perquè són... Eh, aquesta varietat també és, un, bueno, dona més entreteniment a la gent i músiques que coneixen. Eh, bàsicament el que hem anat fent és coses que ens agraden a totes i clar, és, ens costa bastant, són bastant eclèctiques. Així va ser el títol del nostre primer CD i en aquest hem mantingut aquesta línia eclèctica perquè bueno, tant fem jazz com latin, com bosses, com bueno, cançons més, eh, més clàssiques, no?, de les big bands. I mira, de moment funcionem així. Dius... No dic un altre dia ens, doncs, bueno, ens dirigim cap a un estil una miqueta més concret. Mm -hmm. Bé, fas referència al, al vostre primer disc, però mm, hem de dir que a Tiana doncs, presentareu el nou disc que es diu Coda Back to Six. Això vol dir que heu tornat a sis a la formació o d'on ve tot plegat? Sí, a veure, la història... Mm, no tenim gaire temps <laughs> és una llarga, no? Mira, t'ho resumirem molt. En aquest disc, que es diu Back to Six, ens hem tornat a reunir els sis membres de Coda. Una d'elles, que és la Sònia Rodríguez, eh, doncs ara viu a Londres des de fa uns anys. I en aquest disc concretament doncs, eh, té una participació important. No? Col·labora amb quatre o cinc temes, algun d'ells que són d'ella, composats per ella. Uh mhm. -huh. eh, I a més a més, tot fa preveure que ella tornarà al grup d'aquí d'aquí pocs mesos. Per tant, el quintet codat serà un sextet, en, en breu. Molt bé. O sigui que suposo que aquesta etapa la teniu així com l'heu iniciat de manera com a molta il·lusió, no? Moltíssima, moltíssima. Sí, sí, però som, som com una família. Uh mhm. -huh. Són molts anys i la veritat és que aquesta estabilitat en grups no és gaire habitual sobretot si amb dones. No? Bé, de fet, amb això de les dones, que hem de dir que esteu dins, de, de, en aquest festival de Tiana, esteu dins de la temàtica de dones líders músics, és a dir, sí. doncs, dins d'aquelles dones amb força que, que han protagonitzat el món de la música, que en són moltes, i que vosaltres, doncs, com deies, sou totes dones, que això sí, també sí. és una particularitat. Sí sí, que amb molt d'orgull. <laughs> Però això a l'hora de fer les harmonies, tenint en compte doncs, que només teniu les vostres veus per després fer les harmonies i que doncs, eh, els homes, per exemple, sabem que tenen la veu més greu i que per tant poden arribar a un lloc on les dones normalment no hi arriben, us ha dificultat o, o no? Home, no, perquè hi ha arranjaments més vocals més per dones. Uh, en qualsevol cas, tenim, som unes quantes que tenim un registre bastant ampli i que arribem bastant a baix Tenim molta testosterona al grup, també. <laughs> Bé, parlem una mica també del públic perquè hem de dir que durant aquests mesos heu estat bastant actives, és a dir, heu anat rondant per diversos festivals i heu anat tocant a diversos pobles de, de Catalunya i que una de les titulars que, que ens arriba d'aquestes actuacions és que la gent s'ho passa molt bé i que hi ha com una complicitat, no? que intenteu una mica fer col·laborar d'alguna manera, no? Sí, Mm, sempre ho han fet, però en aquest cas encara més, perquè el que van buscar era... Bueno, hem teatralitzat una miqueta aquest concert, no? Hi ha un fil argumental i, clar, això és, li dona una estructura molt més completa a tot el concert, perquè si no eh, bueno, podria fer-se una miqueta més passat, no? Uh mhm. -huh. Crec que no, perquè sempre intentem improvisar, interactuar amb el públic, però aquesta vis i aquesta teatralització posada en escena Uh, penso que ha enriquit molt, molt l'espectacle, tal com el veníem fent fins ara. Perquè de fet hem fet referència al disc, al Back to Six, però suposo que l'essència vostra és la del directe, no? Sí, sí, sí. Perquè aquesta Clarament. música a capella, o sigui, on Clarament. té la màgia és el directe, no? Sí, sí, mai, mai hem fet playback. <laughs> Sempre és el que, el que compta, però vull dir que esteu actives, no? Que realment sí. hi ha molt, molt bona resposta amb el que esteu fent, no? Sí, sí, sí, sí, sí, Bé, també hem de, hem de dir que aquest uh, espectacle, com la resta d'espectacles de, de l'estiu jazz, doncs, uh, se celebra en aquest cas en el Casal de Tiana, en el seu pati, i doncs, una de les particularitats d'aquest festival a la nostra vila és que eh, està oberta a gent com molt diversa i suposo que el vostre és un espectacle ideal per arribar a tots els públics, no? Sí, nosaltres animem a venir tots, grans, petits, criatures. Els nens s'ho passen molt bé també perquè són especialment receptius a, a la música a capella a les harmonies i la veritat és que els agrada molt, no? Hi ha alguns, alguns temes que són més africans, amb, amb animals i amb mica de soroll, sorollets i onomatopeics i els nens ho passen molt bé. Uh mhm. -huh. I després, mira, pues, si fas una mica de jazz d'aquell clàssic de tota la vida, temes que, que la gent més gran posava allà, t'ho sentit molt, doncs també els agrada. Sí, sí, són per tots els públics. Molt bé, doncs estarem a l'espera d'aquest concert, com dèiem, del grup Coda, que interpretarà les cançons del seu nou disc de Coda Back to Six i que, com dèiem, divendres a partir de dos quarts d'onze de la nit és la convocatòria. N'hem volgut parlar amb una de les integrants, Dolors Garcia. Que vagi molt bé el concert. Moltíssimes gràcies, vinga. Adéu, bon dia. Adéu. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, Do-dum, do-dum, dim, all simple. But you'd rather make it hard. Loving you is like a vine. to be? Do I have to be? To get some reciprocity. Cause no one Cause no one hurt me more than you. And no one ever will. No matter how I think we grow, you only seem to let me know. And I'm working. And i working. And i working. And when I try to walk away, you hurt yourself to make me stay. This is crazy. said you'll die for me. Give to me, give to me what want to give to me. Right on, care for me, I know you oh care for me. There for me, there for me. You said you'll die. gonna cry for me, cry for me. You wanna cry and make you want me. Care for me, care for me. I know you care for me. Care for me, care for me. I know you care for me. Cry for me, cry for me. I know you die for me. Give to me, give to me. What want to give to me. Care give to me what want to give to me. Ready or not, here I go. There for me, there for me. You said you're there, gonna fight for me, cry for me. You wanna cry and make you want me. Care for me, care for me. I know you care for me. There for me, care for me. I know you care for me. Cry for me, cry for me. I know you died for me. Give to me, give to me what want to give to me. Fa da fa fa, entrevista